pe raie florile dalbe, să solim și trâmbitând. Să-și afle neam de-a lui, o florile dalbe, neam de-a lui nu și-o aflat. Până la poarta raiului, o florile dalbe, a colera tatăl său. să-mi din grai grăie, florile dalbe, petre, petre, fătun eu. Concilii locul în rai, o florilor dalbe, loc în rai cu mine n-ai. Cât ai trăit pe pământ, o florilor dalbe, tărbirău domnesc ai fost. Pe săraș tare ai tras, cu florilor dalbe, pe găldaci afari ai ras. Tot umblam neam de-a lui nu și-o aflat. Până la partea raiului, u florilor dalbe, acolo era maica lui. Maica sa din grai grăie, florilor dalbe, petre, petre, fătun eu. Făm și mie loc în rai, florilor dalbe, loc în rai cu mine n-ai. Cât ai trăit pe pământ cu flori fost, gădăriță ai fost, Grăjile le ai dat, tu florile albe, plata de pline ai luat. Să-ți umbla pe trepera, raie, florile albe, să-ți solim și trâmbițând. Să-și aplegă neam de-a lui, eu florile albe, neam de-a lui nu și-o aflat. Până la poarta raiului, sol era sora lui. Sora ta din Rai grăie, florin îmi dalbe, fă și mie loc în rai. Tu, sora, loc în rai ai, florin îmi dalbe, cât ai trăit pe pământ. Și-o focata lângă drumul, florile îmi dalbe, peste tot și-ai adăpat. Pe vrământ ai săturat, like n n-ai căpătat,